Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Iqra bismi rabbikallazi xalaq. Yaratqan Pərverdigarının ismi ilə oxuyun. Xalaqal insana min alaq. O insanı laxtiqandan yaratdı. Iqra və rabbukal akram. Oxuyun parvardigoring ang karamlikdir allazi allama bil qalam u qalam bilan xat yozishni o'rgatdi allamal insana ma lam ya'lam insonga bilmagan narsalarni bildirdi kalla innal insana layatgha an ra'ahu istagna Shak shubisiz inson o'zini boy sanab Allohga bo'ysunishdan bosh tortib, rostla haddidan oshidi. إن إلى ربك الرجعى Ey inson, boradigan yering Parvardigoringning dargohidir. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sqan odamning holini menga aytib bersangchu, أرأيت إن كان على الهدى menga uning holini aytib bersangchu, agar u haddidan oshquchi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa, أو أمر بالتقوى yoki taqvodorlikqa amr qilgan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? أرأيت إن كذب وتولى Маңа әйтіп бәрсәңчі, әгер о Құр'анны инкар қылса, имандан yüz өрсе, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Allah'ның onu көріп тұрдығалықыны білмеді мұ? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية U gumrohlikdan yansun. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kulisidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kulisidan tutib jahannamga so'raymiz. فليدع ناديه U o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. سندع الزبانية Biz zaboniylar, ya'ni jahannamning kuchli qattiq qo'l farishtalarini chaqiramiz. كلا لا تطعه واسجد واقترب bu fojir gumrohlikdan yonsin uningga itoat qilmag'in allohga sajda qilg'in shuning bilan allohga yaqinlik hosil qilg'in